Príprava na život po ropnom zlome. Časť prvá. Príbeh ropy. Vítajte na príprave na život po ropnom zlome. Moje meno je Andre Angelantoni. Som zakladateľ a prezident stránky postpigliving.com. Vlastnil som spoločnosť zaoberajúcu sa trvalou udržateľnosťou a ekologickým obchodom, až kým som v roku 2007 nenarazil na pojem ropný zlom. Odvtedy sa naň pripravujem a verejne prednášam o ropnom zlome celkovo už pre viac ako tisíc ľudí v biznise, v miestnych komunitách a vo vláde. Vytvoril som toto video pre rýchle uvedenie do problematiky, pre začatie prípravy na kľúčové trendy, ktoré nás čakajú. Na našej stránke nájdete mnoho ďalších informácií, kde sa môžete registrovať do jedného z našich online prípravných kurzov pomocou inštruktora prvej časti videa vysvetlím, čo je ropný zlom a kedy očakávame jeho príchod. V druhej časti uvediem niektoré protiargumenty k ropnému zlomu a moje odpovede na ne. V tretej časti opíšem niektoré kľúčové dopady, ktoré očakávam a vysvetlím aj prečo. Tiež vám ukážem, ako možno využiť zostávajúci čas na prípravu, vrátanie najdôležitejších vecí, ktoré by sme mali urobiť, a to hneď teraz. Poďme na prvú časť, Príbeh ropy doteraz. Čelíme niekoľkým globálnym problémom, ktoré natoľko pokročili, že ich dopadom sa už nevyhneme. Každý nový problém nenahrádza ten starý, jednoducho sa pridá k ostatným problémom. Jeden globálny problém sa už prejavil naplno – finančná kríza. Ďalej uvidíte, prečo je neriešiteľná bez ohľadu na to, koľko peňazí do nej vložíme. Druhý problém je ropný zlom. Toto video je najmä o ropnom zlome, pretože iba pár ľudí rozumie, čo sa v tejto súvislosti deje a bude to ďalší veľký problém, ktorý stretneme. Tretí problém je klimatická zmena, ktorá prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa ešte pred dvomi rokmi kdokoľvek domnieval. Už sa objavujú varovania toho, čo nás čaká. Každý mesiac pribudnú ďalší k už miliónom nezamestnaných. 147 dolárov za barel bolo varovanie ropného zlomu, a zanechalo letecký a automobilový priemysel v dlhoch. Závažné lesné požiare, topiace sa ľadovce a veľké suchá sú varovaním klimatickej zmeny. Na nešťastie tieto problémy budú odteraz už len horšie. Čo je ropný zlom? Modrá čiara znázorňuje svetovú ťažbu ropy. Červená čiara zobrazuje jej spotrebu. Keď ekonomika rastie, a ropy je dostatok, tieto dve čiary sa prekrývajú. V určitom okamihu však ropné spoločnosti nedokážu zvýšiť ťažbu, pretože nedokážu priniesť ťažbu z nových ropných polí dostatočne rýchlo, aby to stačilo prevýšiť rastúci pokles ťažby na tých existujúcich. Tento okamih sa nazýva ropný zlom. Je to maximálne množstvo ropy, ktoré dokáže svet získať v danom čase. Ropa sa neminula len ju nedokážeme dostať na trh takou rýchlosťou, ako je treba. Keď ponuka nenaplňa spotrebu, výsledok je rastúca cena a nedostatok suroviny. Spojené štáty svoj vlastný ropný zlom dosiahli v roku 1970. Keď sa začalo ťažiť na Aliaške a v Mexickom zálive, pokles domácej ťažby sa spomalil, ale nezastavil. Ak uvažujete o rope na mieste, ako je Aliašské národné útočisko divočiny alebo nedotknuté polia pri pobrežiach, množstvo získané ťažbou je už iba malé, zobrazené fialovou farbou a ropa by prišla na trh niekedy okolo roku 2018. Ako môžete vidieť, aj keď by to ropným spoločnosťam prinieslo mnoho ropy, nestačí to na zabránenie rýchleho poklesu z ostatných starnúcich ropných polí. Rovnako ako Spojené štáty dosiahli ropný zlom, keď nové polia nedokázali nahradiť pokles na tých existujúcich, to isté sa odohráva na celom svete. V okamihu, keď dostatok krajín dosiahne svoj vlastný ropný zlom, dosiahneme ropný zlom aj celosvetovo. Tento okamih maximálnej ťažby je tiež známy ako Hubertov zlom, pomenovaný po geológovi, ktorý v roku 1956 upozornil svet na význam tejto udalosti. Tu sú všetky krajiny sveta ťažiace ropu v modrom. Jedna po druhej každá krajina dosiahne svoj zlom v produkcii a začne pokles. Z 85 krajín sveta ťažiacich ropu 64 už je za ropným zlomom, zobrazené červeno. Ropný zlom pre tieto krajiny nie je iba teóriou. Táto reálna a klesajúca domáca ťažba ropy im už teraz spôsobuje problémy, ako v Mexiku, kde až 40 tržieb vlády pochádza z ropy. Pokles ropy sa urýchľuje. Doteraz v roku 2009 hlavní vývozcovia ako Rusko, Norsko či Mexiko, ktoré sú na vrchole alebo za vrcholom ťažby, ohlásili varovania o rýchlejšom poklese, ako sa predpokladalo. Čo hovoria oficiálne vládne agentúry? Pozeráte sa na projektovanú spotrebu jednotlivých zdrojov energie podľa Energetickej informačnej agentúry Amerického ministerstva energetiky – hoci ich posledné správy znížili odhad maximálnej ťažby ropy, stále nepredpokladajú ropný zlom pred rokom 2030. Avšak porovnaním ich modelu s ostatnými je možné vidieť, že urobili dve chyby, ktoré nesprávne predpokladajú zlom až neskôr. Prvá chyba je skôr technická a vysvetľujem ju v poznámkach. Druhá chyba je, že používajú odhady objavov ropy podľa americkej geologickej služby, ale ako sa ukazuje, tento odhad je príliš optimistický a nadhodnocuje objavy ropy takmer trojnásobne. Tak ako sme nedávno videli, že modely, ktoré používa finančný sektor, boli príliš optimistické, čo skoro uvidíme, že aj model ministerstva energetiky je príliš optimistický. Na nešťastie väčšina sveta zakladá svoje plány na tomto modeli. Medzinárodná energetická agentúra je ďalšia uznávaná agentúra, ktorá vznikla ako reakcia na posledný ropný šok, aby varovala rozvinuté krajiny pred ropnými šokmi v budúcnosti. Pod tlakom ľudí hlásajúcich skorý zlom uskutočnili v roku 2008 po prvýkrát analýzu všetkých existujúcich ropných polí. Tu sú ich zistenia. Zo sledovaných 800 najväčších svetových ropných polí dochádza u tých za ropným zlomom k ročnému poklesu ťažby o 6,7 a to aj po dodatočných investíciách. Tieto polia zabezpečujú svetu asi dve tretiny všetkej ropy a rýchlosť ich poklesu sa časom zvyšuje. Ďalšie zhoršenie situácie prináša finančná kríza, ktorá znemožňuje financovanie ropných projektov, takže skutočný pokles ťažby bude ešte vyšší. Pre lepšiu predstavu, koľko je to ropy, IEA poukazuje, že v priebehu 20 rokov musí ropný priemysel zabezpečiť ťažbu rovnú štyrom saudským Arábiám, len aby sa udržala ťažba na dnešnej úrovni. Ak by sa rast svetovej ekonomiky obnovil, potom by sme potrebovali ekvivalent šiestich nových saudských Arábií. Vo svojej výročnej správe IEA hovorí je veľmi neisté, že všetky potrebné investície sa uskutočnia. Nežartujú. Pre ropný priemysel ide o neuskutočniteľné ciele. IEA vlastne svetu oznámila, že neexistuje spôsob, aby sme sa vyhli poklesu v ťažbe ropy. Dívate sa na projekcie ropy od expertov z rôznych skupín ropných geológov sledovali každý región z ropou a vytvorili model globálnej ťažby ropy. Tento model pochádza od Asociácie pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu alebo ASPO. Ukazuje, že ťažba ropy dosiahne vrchol niekedy medzi rokmi 2010 až 2012. Po prezretí mnohých modelov a ich predpokladov si myslím, že model ASPO sa realite blíži najviac. Ich model ukazuje, že v roku 2030, teda už za 20 rokov, budú ropné polia vydávať najmenej o 20 miliónov barelov denne, to je o jednu štvrtinu, ropy menej ako dnes. V tomto modeli môžeme mať istotu, pretože vieme, že najprv musíme ropu nájsť a až potom ju môžeme ťažiť. Modrá čiara znázorňuje celosvetové náleziská ropy. Najviac ropy sme nachádzali v roku 1963. Odvtedy sme v každom ďalšom desaťročí našli menej ropy ako v tom predchádzajúcom. Červená čiara znázorňuje ťažbu a bude prirodzene vyzerať ako čiara nálezy z ropy, ale s určitým oneskorením, v tomto prípade o približne 45 rokov. Toto oneskorenie nie je ničím prekvapivé, ropa sa jednoducho na trh dostala v čase, keď bolo treba. Teraz sa pozrieme na skutočné údaje o objavoch a ťažbe. Na tomto grafe je skutočne objavená ropa znázornená šedou farbou a skutočná ťažba ropy znázornená modrou farbou. Všimnete si, že plocha pod modrou čiarou je približne v polovice plochy pod šedou farbou. Keď sme po prvýkrát začali ťažiť ropu, celkové množstvo ekonomicky vyťažiteľných konvenčných zásob ropy, vrátane toho, čo môžeme objaviť v najbližšej dobe, bolo niečo pod 2 trilióny barelov. Teraz nám jej zostáva menej ako 1 trilión. Nie len, že sme približne na polceste objavenej ropy, v súčasnosti zároveň spotrebujeme 4 barely ropy na každý jeden, ktorý objavíme. Biela farba vpravo dole sú očakávané budúce objavy ropy a môžete vidieť, že nedoplňajú terajšie zásoby. Je to ako keby sme márnotratne míňali obrovské dedičstvo a potom sa jedného dňa zobudili a zistili, že peniaze sú takmer preč. Ropný vek môžeme rozdeliť na dve časti, prvú polovicu a druhú. V prvej polovici ťažba ropy vo všeobecnosti stúpa, v druhej polovici klesá. To ale nie je jediný rozdiel. Ropu, ktorú sme ťažili v prvej polovici, bolo ľahké dostať na trh, pretože je umiestnená na pevnine alebo v jej blízkosti. Je vo veľkých rezervoároch nazývaných giganty alebo supergiganty. Jej ťažba prebieha na bezpečných a priateľských územiach. Je ľahká a kvalitná, takže sa ľahko spracováva. A nad to všetko jej výroba je lacná, často stojí menej ako 10 dolárov za barel. Ale ropa, ktorá nám zostáva, je veľmi odlišná. Nebude ľahké ju dostať na trh, a to z týchto dôvodov. Je ďaleko od pobrežia alebo hlboko pod zemou. Je roztrúsená v ťažko dostupných malých rezervoároch. Je umiestnená v nepriateľských, politicky nebezpečných alebo nestabilných miestach. Je ťažká a nekvalitná, takže treba viac peňazí a energie na jej spracovanie. Aj ťažba je veľmi drahá, často viac ako 80 dolárov za barel alebo viac. Veľa ľudí si myslí, že technológie dokážu vyriešiť všetky tieto problémy, ale myslím si, že sa mýlia. Prvá vec, ktorá postihne krajinu za ropným zlomom je, ako sme to už videli v USA, že technológie dokážu iba spomaliť rýchlosť poklesu, ale nedokážu ho zastaviť. Navyše, Matt Simons, jeden z najúspešnejších investorov v oblasti energetiky a tiež sponzor väčšiny dnešnej technológie používanej pri ťažbe, upozorňuje na to, že technologický pohár s ropou je prázdny. Čo hovoria o príchode ropného zlomu iné uznávané modely? Už vieme, že podľa Asociácie pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu to bude v roku 2010 až 2012. Upozorňujú, že konvenčné zásoby ropy sú tie najdôležitejšie, aké máme a že ropné piesky v Alberte a ropa z Bridlice nás nezachránia, pretože sa nedokážu na trh dostať dostatočne rýchlo. Očakávam, že prehodnotia dátum ropného zlomu na rok 2008. Pretože mnoho ropných projektov bolo zrušených, je ťažké predstaviť si, že ťažba ropy prekročí hodnoty z tohto obdobia. Spoločnosť Shell predpokladá plato v ťažbe ropy do roku 2015, ale túto predpoveď uskutočnili ešte pred začiatkom krízy. Francúzska ropná spoločnosť Total nedávno znížila svoje odhady maximálnej ťažby ropy na 90 miliónov barelov za deň, iba o 4 milióny barelov denne viac ako pri maxime v júli 2008. 4 milióny barelov denne zodpoveda iba trom rokom ekonomického rastu. Neftex, poradenská spoločnosť Toyoty, poukazuje na možnosť odsunutia ropného zlomu za rok 2020 ale iba v prípade, ak Irak významne zvýši ťažbu a ťažba v Saudskej Arábii neklesne vôbec. Medzinárodná energetická agentúra takisto predpokladá zlom v roku 2020, ale iba v prípade celkom nerealistických investícií do ropných projektov. Ako sme už videli, Energetická informačná administrácia amerického ministerstva energetiky odhaduje zlom po roku 2030 ale ich model obsahuje vážnu technickú chybu a vyžaduje rýchlejšie objavovanie ropy, ako sa deje v skutočnosti. Existuje ďalší populárny model neskorého zlomu od energetickej výskumnej spoločnosti v Cambridge, ktorá vychádza z podobných optimistických predpokladov ako EIA. Dokáže Irak poskytnúť ropu pre oddialenie zlomu? Z desiatich najväčších nevyužitých ropných polí sveta je ich sedem v Iraku. Ropa v Iraku predstavuje dve tretiny zvyšných rezerv sveta. Takže žiadny div, keď USA a Británia vtrhli do Iraku, dve svetové veľmoci úplne závislé na rope, ako jedno z prvých ministerstiev, ak nie vôbec prvé, zabezpečili ministerstvo energetiky. Avšak aj v prípade, ak dokáže Irak priniesť ďalších 5 miliónov barelov denne na trh – Rýchlosťou, ako klesá produkcia existujúcich polí, získame tým najviac niekoľko ďalších rokov. Takže koľko času nám zostáva, aby sme sa celkom zbavili závislosti na rope? Pri zbežnom presretí grafov zazdá, že máme ešte 100 rokov, ale to nie je pravda, ako čo skoro uvidíte. Problémy nastanú dlho predtým, ako dvojde ropa. Stačí iba, aby začalo jej množstvo klesať ak je svet od nej úplne závislý, cena vyštartuje hore, ako sa stalo v lete v roku 2008. Krajiny dovážajúce ropu majú ďalší veľký problém. Tie totiž môžu použiť iba tú ropu, ktorú vývozcovia sami nespotrebujú. Ale ropné dotácie v krajinách vývozcov predstavujú pre obyvateľov iba malú motiváciu pre šetrenie. Benzín tam často stojí menej ako 7 korún za liter. Spotreba tam porastie a pre zvyšok sveta zostane menej. Preto sa musíme pýtať, koľko času máme naozaj, aby sme sa zbavili závislosti na rope. Jeffrey Brown, nezávislý ropný geológ z Dallasu, a Samuel Fusher, prispievateľ na stránke The Oil Drum, vytvorili projekcie trendov ťažby a spotreby ropy. Práca Browna a Fushera ukazuje, že vývoz ropy bude škrtený z dvoch strán. Maximálna ťažba bude klesať a spotreba vyvážajúcich krajín bude rásť, čím zostane menej a menej ropy pre dovážajúce krajiny. Podľa ich výsledkov by dovážajúce krajiny, ako napríklad USA, nemuseli mať ropu oveľa skôr ako o 100 rokov. V skutočnosti množstvo vyvezenej ropy piatimi najväčšími vývozcami sveta klesalo už pred príchodom globálnej recesie. Brown a Fusher ďalej ukázali, že piati najväčší exportéry ropy, Saudská Arábia, Rusko, Norsko, Irán a Spojené Arabské Emiráty, pri pokračujúcich súčasných trendov budú vyvážať ropu iba približne do roku 2035. Krajiny dovážajúce ropu jej nezískajú toľko ako dnes. V ich prípade bude ťažba ropy kopírovať skôr bielu čiaru. Nepohodlná pravda o rope je tá, že jej dostupnosť bude klesať oveľa rýchlejšie, ako sa domnieva väčšina ľudí. Máme oveľa menej času a energie, doslova, na vybudovanie zariadení obnoviteľnej energie pre našu civilizáciu. Úloha zbaviť sa závislosti na rope je obrovská a nie je jednoducho dosť času na jej uskutočnenie – Obrovský rozsah problému je jedna z hlavných príčin. Viac ako 90 energie v doprave pochádza z ropy. Toto je vozový park Spojených štátov, 140 miliónov aut, 60 miliónov menších nákladných aut a automobilov SUV a 7,5 milióna veľkých nákladných aut a ďalšie. To predstavuje obrovské investície, a väčšinu z nich nemožno prerobiť na elektrický pohon, pretože sú veľmi ťažké. Potrebujú tekuté palivo. Nemôžeme ich jednoducho nahradiť nejakou novou technológiou, trvá to veľa rokov a teraz to trvá ešte dlhšie. Pri tvorení tejto tabuľky bolo potrebných 17 rokov pre výmenu vozového parku. V časoch ekonomickej recesie by to trvalo 26 rokov. Ide o vozový park, ktorý budeme mať pri poklese ropy a budeme príliš chudobní na to, aby sme vymenili naše autá a kamióny. Ak nedokážeme vymeniť vozy včas, možno dokážeme nahradiť ropu inými zdrojmi. Cieľom je získanie 13 miliónov barelov denne tekutého paliva, množstvo dováženého paliva aj počas tejto hlbokej recesie. Jadro, vietor, slnko, príliv a geotermálne zdroje poskytujú teplo alebo elektrinu, takže príliš nepomôžu – Vodík je neekonomický a nie je vybudovaná infraštruktúra, takže k celkovej výrobe neprispieva. Prvá generácia etanolu a bionafty spotrebujú takmer toľko fosílneho paliva, koľko vyrobia, ale budeme veľkorysí a pridajme ich súčasnú výrobu. Z ropných bridlíc zatiaľ neexistuje komerčne dostupná ropa, takže začíname na nule. Ide tiež o proces natoľko energeticky náročný, pamätajte, že je to hornina, že nám pravdepodobne príliš nepomôže. Ropné piesky v Alberte poskytujú asi 2 milióny barelov ropy denne, ale musia sa ťažiť, nie pumpovať zo zeme. Nemožno rýchlo zvýšiť ich ťažbu a tiež narážajú na limity zemného plynu a vody, ktoré sú potrebné pre výrobu syntetickej ropy. Z uhlia je tiež možné vyrobiť palivo, ako sa to dialo v Nemecku počas druhej svetovej vojny, ale je to veľmi drahé. Stavba elektrární trvá dlho a uvoľňuje sa veľké množstvo oxidu uhličitého, ktorý zhorší problém klimatickej zmeny. Môžete k tomuto zoznamu pridať akúkoľvek technológiu, ktorá vám napadne, ako výroba ropy z rias, záver je stále rovnaký. Neexistuje žiadny spôsob použitia súčasnej technológie alebo kombinácia technológií pre získanie 13 miliónov barelov ropy denne. Ďalšia jednoduchá pravda v súvislosti s ropou je, že sme začali jednoducho príliš neskoro. Dostali sme sa ku koncu prvej časti. Pozrite si druhú časť a zoznámte sa s častými protiargumentami k ropnému zlomu a mojimi odpovediami na ne. V tretej časti rozoberieme pravdepodobné ekonomické dopady ropného zlomu a vhodné spôsoby, akými môžete reagovať. Druhá časť protiargumenty. Pozrime sa na niektoré bežné protiargumenty napadajúce ropný zlom a na to, či obstoja. Veľmi častý argument, ktorý počujem je, že ropy máme stále dostatok. Ropa nám vraj nedochádza. Keď to niekto tvrdí, často tiež dodá, že len v ropných pieskoch máme bilióny barelov ropy – to je jasný znak toho, že nerozumie podstate problému. Ropný zlom je o množstve a rýchlosti, akou sa ropa dostáva na trh, nie o jej zásobách. Hoci v istom zmysle sme začali o ropu prichádzať už v momente, keď sme ju začali používať, neprídeme o ňu v žiadnej blízkej budúcnosti. Zvyšná ropa, či už ďaleko v moriach alebo uložená v ropných pieskoch a bridliciach, sa ale rýchlo a lacno nedá priviesť na trhy. Tu je vhodný spôsob, ako tento problém priblížiť. Povedzme, že máte v banke 100 miliónov dolárov, ale môžete si vybrať len 100 dolárov mesačne. Ktoré číslo bude dôležitejšie pre váš každodenný život? 100 miliónov dolárov alebo 100? Príbuzný protiargument je, že pri súčasnej úrovni ťažby nám zostávajú zásoby na 40 rokov. Zásoby na ďalších 40 rokov sme mali vždy, ropné firmy prestávajú hľadať, keď majú dosť ropy vo vrecku. Prvý omyl tohoto protiargumentu je, že tento ukazovateľ nám nedáva informáciu o tom, ako bude vyzerať reálna svetová ťažba po dosiahnutí zlomu. Ťažba nevyzerá ako graf vľavo, ktorý dostanete, keď celkové zásoby jednoducho vydelíte rýchlosťou ťažby. V skutočnosti bude klesať tak, ako to vidno na grafe vpravo, a my už vieme, že keď sa to stane, začnú problémy. Druhý omyl je, že to jednoducho už nie je pravda. Väčšina ropných spoločností svoje rezervy nedoplňa. Napríklad dôvod, prečo zásoby Exxonu číselne neklesajú, je ten, že do nich začali započítavať aj ropné piesky. Ale ako vieme, ropa s pieskou nie je lacná ropa, ktorú používame dnes. Dôležitý faktor je, ako rýchlo sú doplňané zásoby konvenčnej tekutej ropy a videli sme, že nachádzame iba jeden barel na každé 4 spotrebované. Jeden z najbežnejších protiargumentov, ktoré môžete počuť je, že keď cena ropy stúpne, jednoducho sa od nej budeme rýchlejšie odpútavať. Kiež by to bolo také jednoduché. Je pravda, že vyššia cena ropy dáva stimul k prechodu na alternatívne zdroje, ale existuje niečo také ako príliš vysoká cena. To sa stalo v roku 2007 a 2008. Keď je cena ropy privysoká, dochádza k ekonomickým škodám. Extra peniaze, ktoré ľudia a firmy potrebujú na odklon od ropy, sú namiesto toho míňané na nákup drahej ropy. Ak to pokračuje príliš dlho, dochádza k recesii, čo je presne to, čo sa stalo v roku 2008. Cena ropy musí byť v magickom pásme cenovej stimulácie a musí tam zotrvať dostatočne dlho, aby dala ekonomike signál, že nastal čas prechodu na alternatívne zdroje. Ak tento proces nezačne 10 ročia pred zlomom, ekonomika je uväznená v zápase s vysoko premenlivými cenami ropy a bez peňazí na financovanie alternatív. Potrebné je zvážiť ešte jeden dôsledok. Na tomto grafe rúžové stĺpce zobrazujú celkové obchodné náklady ropy v percentách hrubého domáceho produktu. Môžete vidieť, že vždy, keď tento pomer prekročí 5,5%, vstupujeme do recesie. Problém nie sú len vysoké ceny ropy. Hoci ekonomika nedokáže zvládať vysoké ceny, ropné spoločnosti ich potrebujú na odôvodnenie ťažby zvyšnej drahšej ropy. Pozrite sa na cenu ropy, ktorú používame dnes. Teraz ju porovnajte s cenou ropy, ktorá nám zostáva. Pri predajnom pomere 5,5 hrubého domáceho produktu je cena ropy 80 dolárov. Vidíte pascu, v ktorej sme? Ropné firmy potrebujú ropu za 80 dolárov za barel aby sa im ťažba oplatila a mohli dodávať zvyšnú ropu na trh, ale pre ekonomiku je taká cena nepriateľná, respektíve nedostane sa z recesie. Nie len, že sme dosiahli ropný zlom, ale navyše si nemôžeme dovoliť zvyšnú ropu a súčasne pokračovať v ekonomickom raste. Nepochybne tým najbežnejším protiargumentom, ktorý počúvam je, že nás spasí nejaká technológia skoro nikdy nešpecifikovaná. Žili sme vo fantastickej dobe technologického pokroku, takže toto tvrdenie je zvlášť lákavé. Pozrime sa teda na pravdepodobnosť, že nás zachráni technológia. Už vieme, že nemáme dosť času na to, aby sme významnú časť vozového parku vymenili za elektromobily, ani keby boli cenovo dostupné a vo veľkých množstvách – Čím sme chudobnejší, elektromobily vhodné pre diálnice, ktoré dnes stoja 50 tisíc dolárov a viac, budú pre čoraz viac ľudí nedostupné. Ďalej, akákoľvek technológia, ktorá je sľubná v laboratóriu, potrebuje prejsť na masovú výrobu a v tomto procese často zlyhá. Ak technológiu nevyrába masovo niekoľko výrobcov už dnes, je už príliš neskoro. Možno nám namiesto toho technológia umožní nájsť a ťažiť viac ropy, na nešťastie ani tu nie sú správy dobré. Boli sme svedkami toho, ako vo významných ropných štátoch ako Spojené štáty alebo Veľká Británia, ktoré mali prístup k tým najlepším technológiám, zmizol tlak v ropných poliach a nič jeho stratu nezastavilo. Navyše doterajšie technológie nezvýšili podstatne množstvo vyťaženej ropy. Namiesto toho len zrýchlili jej ťažbu. Ešte horšie je, že tieto technológie majú sklon spôsobiť ešte rýchlejší pokles ťažby po dosiahnutí ropného zlomu. Ak v minulosti niekto tvrdil, že nás technológie zachránia, mohol tento názor obhajovať celkom dobre. Dnes ale ťažba klesá príliš rýchlo. Ropný zlom viac nedokážeme oddialiť. Môžeme len zmierniť zostup za ním. Ďalší častý protiargument je, že pokles zvládneme kombináciou účinnosti a šetrenia. Ani náhodou. Nie pri rýchlosti, ako klesá ťažba, teda viac ako 5 za rok. Predpokladajme, že relatívne jednoduché zmeny nám umožia znížiť spotrebu o 15 Akékoľvek hĺbšie a rýchlejšie zníženie povedie k ťažkým ekonomickým dôsledkom. Keďže očakávaná rýchlosť poklesuje je vyššia ako 5 ročne, Účinnosť a šetrenie nám získajú najviac 3 roky. Čo urobíme, keď príde 4. rok a 5. a každý ďalší prinášajúci neúnavný pokles dostupnosti ropy? Posledný protiargument, ku ktorému sa vyjadrím, je ten, že so všeobecným úsilím podobným vojnovej mobilizácii môžeme prejsť na obnoviteľné zdroje včas – aj bez toho, že sa zatiaľ neviem dohodnúť ani na tom, že ropa je problém blízkej budúcnosti, čo znižuje šancu na všeobecnú mobilizáciu prakticky na nulu, pozrime sa, či je to vôbec možné. Práve sa pozeráte na svetové zdroje primárnej energie. Zhruba tretina primárnej energie na svete pochádza z ropy – Tie obnoviteľné zdroje, na ktoré myslí väčšina ľudí, reprezentujú menej ako 1% svetovej spotreby. Žiaľ, len miniatúrne množstvo. Ako dlho by trvalo nahradiť inými zdrojmi len ropu, ktorú dnes potrebúvame? Každoročne spotrebúvame asi 1 kubickú míľu, 4,2 km kubického ropy. Inštitút elektrických a elektronických inžinierov prepočítal, koľko to reprezentuje energie a koľko obnoviteľných a iných energiu vyrábajúcich strojov by sme museli nasadiť na nahradenie ropy. Vypočítali, že by sme museli postaviť 104 uholných elektrární alebo 4 priehrady veľkosti troch úžin alebo 52 jadrových elektrární alebo 91 miliónov solárnych panelov, alebo 32 tisíc veľkých veterných turbín každý rok po dobu nasledujúcich 50 rokov. Keďže ropný zlom súčasne znamená zlom v úveroch, neexistuje šanca, že by sme boli schopní dosiahnuť toto súčasne so zmršťovaním sa globálnej ekonomiky. Sme na konci druhej časti. Pozrite si tretiu časť, aby ste sa dozvedeli o pravdepodobných ekonomických dôsledkoch ropného zlomu a ako sa na ne môžete pripraviť. Tretia časť Dopady a odpovede. Vítajte v tretej časti videa tejto časti sa zameriame na pravdepodobné ekonomické dopady ropného zlomu a ako sa na ne môžete vhodne pripraviť. Začneme pohľadom na vytriezvujúcu správu o ropnom zlome, ktorú uverejnilo Ministerstvo energetiky Spojených štátov amerických. V roku 2005 Ministerstvo energetiky požiadalo tým energetických expertov vedený Robertom Hiršom, aby zhodnotil rizika plynúce zo zlomu v produkcii ropy – tým začal s predpokladom, že USA by naštartovali program zbavenia sa závislosti na rope podobný vojnovej mobilizácii. Zistili, že ak by taký program začal 20 rokov pred zlomom, udalosti by mohli prebiehať hladko. Keby začal 10 rokov pred zlomom, nastali by jednoducho vážne problémy. A zistil, že ak by sme čakali na spustenie takéhoto rázneho programu až do zlomu v produkcii ropy, nastali by bezprecedentné ekonomické ťažkosti. čo hovorí doktor Hirsch, vedúci autor správy o 4 roky neskôr? Už nemáme 10 alebo 20 rokov, s ktorými sme uvažovali v dvoch z troch scenárov. Ak je pokles ťažby ropy neodvráditeľný, nedokážeme včas zmeniť na rope založený vozový park a nevieme včas zvýšiť alternatívy, znamená to, že ako bude klesať ťažba ropy, bude klesať aj ekonomika. Otázka je, ako rýchlo. Tento graf od Deutsche Bank ukazuje posledných 20 rokov ekonomiky. Všimnite si, že rast svetovej ekonomiky a rast ťažby ropy spolu úzko súvisia. Je teda rozumné predpokladať, že keď bude klesať ťažba ropy, ekonomika bude klesať približne rovnako rýchlo. Ale je to rozumné predpokladať? Pozráte sa na dlh Spojených štátov amerických pred poslednými záchrannými a stimulačnými balíkmi, ktoré ho ešte prehlbili. Keby nebolo toľko dlhov, postupné zmenšovanie ekonomiky by mohlo byť zvládnutelné. Dnes ale máme enormný dlh, ktorý rastie každým dňom. S klesajúcou ťažbou ropy firmy, jednotlivci a ani vlády doslova nebudú mať energiu na uskutočnenie práce, aby zaplatili svoje dlhy. Čiastočne v dôsledku dlhov je nepravdepodobné, že naša jazda z kopca bude hladká. Dovnievam sa, že nás najskôr čaká niečo, čo nazývam model skorého schodiska. Zelená krivka predstavuje ekonomiku. Vždy, keď cena ropy stúpne, vysoká cena prinúti biznis k poklesu a spôsobí ďalšie bankroty a nesplácanie úverov. Dopyt po rope potom klesne, čím klesne aj jej cena – keď sa ekonomika začne zotavovať, cena ropy opäť stúpne a znovu poškodí ekonomiku. Tento cyklus už raz prebehol, takže sme poklesli o prvý stupienok. Je však krajne nepravdepodobné, že schody budú pokračovať až na samé dno. V istom bode si investori uvedomia, že prakticky všetky úvery sú zlé a nebudú nikdy splatené. Úverový dlh zmrzne a akciové trhy skolabujú. Dmitry Orlov, ktorý sledoval kolaps sovietského Ruska začiatkom 90. rokov, pripomína, že ekonomický kolaps neznamená aj sociálny kolaps. Je toho veľa, čo môžeme urobiť, aby sme predišli sociálnemu kolapsu. Okrem čo najrychlejšieho inštalovania čo najviac obnoviteľných zdrojov energie, by sme mali bezodkladne začať reorganizovať našu civilizáciu tak, aby fungovala na omnoho nižšej úrovni spotreby energie. Naša situácia je zložitá aj vzhľadom na populáciu. Vždy, keď ľudstvo objavilo nové fosílne palivá, okamžite sme ich začali využívať. Jedno z využití bolo pestovanie viac potravín, čo dnes nazývame zelenou revolúciou. Naša výroba potravín je natoľko závislá na fosílnych palivách, že na každú kalóriu v potravinách spotrebovaných obyvateľmi bohatých krajín spotrebujeme v priemere 8 kalórií energie fosílií na siatie, zavlažovanie, hnojenie, žatvu, spracovanie, uskladňovanie a dopravu potravín. U rýb je to ešte viac. Lov rýb vyžaduje naftou poháňané rybárske lode a každá kalória, ktorú zjeme, nás stojí 24 kalórií v palivách. Fosílne palivá tak doslova požierame – bude ťažké uživiť všetkých ľudí v podmienkach ubúdajúcej ropy a ekonomických šokov. Od objavu fosílnych palív, zvlášť ropy, sme mali párty a množili sme sa ako králiky. Ale párty sa chýli ku koncu. Ako bude vyzerať budúcnosť? Svojím spôsobom je podoba budúcnosti stále na násť ale môžeme si veci premyslieť a načrtnúť možné scenáre. Scenár, ktorý môžeme vylúčiť, je technofantázia. Sú ľudia, ktorí vidia to, čo ste práve mali možnosť zliadnúť a myslia si, že ľudstvo bude schopné utiec k hviezdám a kolonizovať iné planéty aj v dobe poklesu produkcie ropy. Domnievam sa, že je to nereálne. Budeme mať čo robiť, aby sme uživili a udržali strechy nad hlavami miliónov nezamestnaných. Iní sa domnievajú, že dokážeme udržať doterajšiu životnú úroveň pomocou čistých technológií. Na nešťastie si nemyslím, že máme ešte čas na takýto scenár. Je to príliš veľká práca, ktorá by si vyžadovala zdravú ekonomiku na privedenie týchto technológií na trhy. Určite sa nedá čakať na technológie, ktoré sa dnes ešte len ukazujú ako sľubné v laboratóriách. Tretí možný scenár je kolaps, inak známy aj ako šialený max – Nemožno ho vylúčiť. Posledný scenár je kreatívny pokles, v rámci ktorého sa dáme do budovania odolných komunít obývaných ľuďmi, ktorí sú sebestační a nadšení pre budovanie komunity. Toto je budúcnosť, pre ktorú pracujeme my. Na druhej strane si môžete myslieť, že všetko, čo ste tu počuli, je nezmysel pretože viete, čo sa v skutočnosti deje. Najbežnejšie prekážky pre prijatie poklesu ropy, s ktorými sa stretávam pri prezentáciách, sú rozšírené historky o rope, ktoré si rozprávajú ľudia. Takéto vysvetlenia znejú uveriteľne, čo je dôvod, prečo sú tak často opakované. A je na nich niekedy aj niečo pravdy. Zistil som však, že ľudia prestanú sondovať, prestanú sa pýtať, keď narazia na vysvetlenie, ktoré zapadá do ich predstav. Mark Twain si to všimol, keď povedal Do problémov vás nedostáva to, čo neviete. Je to to, čo viete s istotou, ale nie je to pravda. Dôkazy, že sme v období ropného zlomu alebo veľmi blízko k nemu, sú dnes zdrvujúce. Napriek tomu nepristihli ste sa, ako pri pozeraní videa opakujete niektoré z tých vysvetlení, Zachráni nás technológia. Bolo to tak vždy. Ľudia rozprávajú o ropnom zlome už roky a doteraz sa vždy mýlili. To len ropné spoločnosti manipulujú trh, aby zarobili viac peňazí. Je to pokus liberálov vytvoriť nový svetový poriadok. Je tu ešte množstvo ropy, než nám dvojdu zásoby. Environmentalisti sa nás roky snažia prehovoriť, aby sme žili v stanoch a bez aut. Ak áno, Skúste sa na svoje vysvetlenie pozrieť kriticky. Prečítajte si dokumenty, na ktoré nájdete odkazy na našej stránke. Kladte otázky. Nenechajte sa svojim vysvetlením zastaviť skôr, ako dovršíte skúmanie. Teraz, keď viete, čo sa deje s ropou a aké to zrejme bude mať dopady, sústredíme sa na niektoré kľúčové trendy, ktoré sa už dejú a ako sa na ne dá pripraviť. Ak budete zažívať pocit, ako by vás niekto udrel do brucha, párkrát sa zhlboka nadýchnite a sledujte ďalej. Nie ste bezmocní a nebudete hľadovať. Navyše existujú kroky, ktoré môžete podniknúť hneď teraz, rovnako ako ľudia, ktorí sú pripravení vyhrnúť si rukávy a začať sa učiť nové veci. Tu je prvý kľúčový trend, na ktorý sa treba pripraviť. Získať a udržať si prácu bude ťažšie, a ako bude menej práce, budú klesať aj príjmy. Tento trend je dnes už rozbehnutý. Či už ste nezamestnaní alebo nie, potrebujete získať jednu či dve zručnosti do zásoby, pretože väčšina našich dnešných pracovných miest zanikne. Pozeráte sa na maslovú hierarchiu potrieb – Maslov model nám pomáha pochopiť, ako sa zmenia naše životy. Keď sme mali nadbytok energie a boli sme bohatí, mohli sme míňať množstvo času na vrchole pyramídy, pretože o nižšie úrovne bolo dobre postarané. Mali sme zvyšné peniaze na nákup iPodov a zahraničné dovolenky. Ako bude energie ubúdať, budeme sa musieť zamerať na spodné oblasti pyramídy, na základné veci ako je udržanie strechy nad hlavou a zabezpečenie potravín. Táto nová situácia je už realitou pre mnohých ľudí po celom svete, ktorí boli ešte nedávno v strednej triede. Ako bude klesať ťažba ropy, najzraniteľnejšie budú tie pracovné príležitosti, ktoré sú veľmi závislé na fosílnych palivách, napríklad letecký, automobilový a turistický priemysel. Zvlášť zraniteľné sú aj zamestnania, ktoré sú na vrchole pyramídy. Pri klesajúcej ekonomike nebude viac dostatok peňazí na zaplatenie ľudí pracujúcich vo väčšine dnes existujúcich zamestnaní. Úžasná ekonomická špecializácia, ktorú dnes máme, je možná len preto, že sme mali lacnú a hojnú energiu. Aby sa nám darilo v tomto novom prostredí s nedostatkom energie, mali by sme sa sami seba spýtať. Poskytujem príjemné služby alebo poskytujem potrebné služby? Ak poskytujem príjemné služby, Začnite sa učiť nové veci. Najlepšie veľmi praktické zručnosti. Tu je pár príkladov potrebných služieb a príjemných služieb. Tieto zoznamy nie sú vytesané do kameňa. Niektorí ľudia budú napríklad aj v budúcnosti učiť na univerzitách, ale je isté, že sa univerzitné vzdelávanie výrazne scvrkne a v budúcnosti len málo ľudí bude mať univerzitné tituly – na druhej strane ani poskytovanie užitočných služieb vám nezaručuje prácu. V budúcnosti budeme mať nadbytok ľudí hľadajúcich prácu a bude medzi nimi silná súťaž. O to dôležitejšie je nestrácať čas a začať sa pripravovať. Skôr či neskôr, tak ako v rokoch 1973 a 1979, postihne Spojené štáty nedostatok pohonných hmôt – nie je jednoduché predpovedať, kedy k tomu dôjde, ale rýchlosť, ktorou ropa ubúda, eventuálne povedie k zmenšovaniu ekonomiky, najneskôr behom niekoľkých rokov. Kúpte si skúter, motocykel alebo extrémne účinné malé auto skôr, ako na ne budú poradovníky. Ak si ich aj zabezpečíte, vybavte si bicykel nákupným košom. Iný kľúčový trend je, že ako sa ropa bude strácať zo systému, virtuálne aktíva sa stanú väčšinou bezcennými – Peniaze, akcie, cenné papiere sú virtuálne aktíva. Skutočné aktíva sú veci fyzické ako nástroje, pôda alebo zásoby potravín. Tento dôležitý bod často prehliadajú ľudia, ktorí si myslia, že vyššie ceny energie spôsobia len málo čo nad rámec malého prispôsobenia životného štýlu. Obávam sa, že nerozumejú modernému peňažnému systému. Často môžete počuť, že moderné peniaze nie sú kryté ničím, ani zlatom, ani pozemkami, ani len potravinami. Kedy si bolo možné vziať dolárovú bankovku a vymeniť ju za zlato, ale dnes to už neplatí. Jediný dôvod, prečo akceptujeme tieto symboly výmeny za našu prácu je ten, že veríme, že ich budeme môcť vymeniť za niečo, čo chceme. S výnimkou občasnej ekonomickej depresie je táto dôvera zvyčajne opodstatnená. ale je skutočne pravda, že naše peniaze nie sú ničím kryté? Pozrime sa na to bližšie. Spomeňme si, ako sme závisli na fosílnych palivách a zvlášť na rope. Ropa je vďaka svojim vlastnostiam najdôležitejším z palív. Umožňuje nám získavať ďalšie fosílne palivá vrtaním ložísk plynu alebo ťažením uhlia a uránu. Ropa poháňa naše autá, kamióny, lietadlá. Nie je nadsadené tvrdiť, že naša moderná civilizácia je na rope absolútne závislá. Takže nie je celkom pravda, že naše meny nie sú ničím kryté. V skutočnosti dnešné meny sú implicitne kryté energiou. Keď niečo kupujete, nepochybujeme, či firma bude mať dosť energie na výrobu a dodanie tovaru. Predpokladáme, že je dostatok energie, aby sa tak stalo. Keď kupujeme akcie a cenné papiere, predpokladáme, že firmy budú mať dosť energie, aby vyprodukovali budúce zisky a tak opodstatnili cenu, ktorú za podiely platíme. Cena prakticky všetkého je dnes taká vysoká, ako je, len vďaka dostatku lacnej energie. Čo sa ale stane, keď sa energia minie? Nie je každá akcia každej firmy dramaticky nadhodnotená? Aj hodnota nehnuteľnosti priamo závisí od zdravia celkovej ekonomiky. Keď klesne tá, hodnoty nehnuteľnosti pôjdu tiež dole a to sa už deje. Čo je ešte horšie, pozrite sa na pyramídu úverov, ktorú sme postavili – aj táto je celkom závislá na rope. Bez energie z ropy nemožno tento dlh nikdy splatiť. V istej chvíli, keď dostatočný počet ľudí zistí, že pre gigantický domček z kariet, ktorý sme postavili, nie iný koniec ako jeho kolaps, bude potrebná len jediná spúšťacia udalosť, napríklad zvlášť veľký nedostatok benzínu na pumpách, a dôvera sa vyparí, úverové trhy vyschnú a naše meny, ktoré nestoja na ničom než dôvere, sa tiež zrútia. Rozhodujúca skutočnosť je, že klesajúca dostupnosť energie nedokáže zaručiť splácanie všetkých dlhov, takže v určitej chvíli súčasný ekonomický systém zlyhá. V septembri 2008 systém skoro skolaboval. Bankári si prestali požičiavať, keď nadobudli strach, že svoje peniaze nedostanú nazad. Bolo toľko veľa zlých úverov, že pôžičky viac nedávali zmysel. Svetové centrálne banky vstúpili do hry a aby udržali systém v chode, naliali do neho enormné množstva hotovosti. Ale to sa nemôže často opakovať. Môže to fungovať ešte raz, dokonca dvakrát, ale nakoniec sa v svetovej ekonomike, ktorá sa očividne zmenšuje namiesto toho, aby sa zväčšovala, dôvera v budúcnosť vyparí a súčasný systém skončí. Skoro nikdy nebudete počuť takúto prognózu z oficiálnych či mainstreamových zdrojov. Ich modely nepredpokladajú ekonomické krachy a celkom určite nepočítajú s poklesom svetovej produkcie ropy, lebo vznikli v dobe, keď dostupnosť energie stúpala. V tomto grafe vidíte, že ekonomické prognózy, šedá krivka, viac menej hovoria, že budúcnosť bude rovnaká ako minulosť. Ale realita je červená krivka a v skutočnosti ekonomika periodicky krachuje. Inými slovami, pre plánovaní svojej budúcnosti sa nespoliehajte na oficiálne projekcie. Musíte myslieť sami na seba s informáciami, ktoré tu máte k dispozícii. Toto je dôvod, prečo jednou z najužitočnejších vecí, ktorú môžete práve teraz vo vašej komunite urobiť, je vytvorenie vlastnej meny. Miestna mena dá vašej komunite určitú izoláciu od veľkej ekonomiky. Nie je to úplné riešenie, pretože stále potrebujete, aby miestne firmy používali miestne materiály a poskytovali služby miestnym zákazníkom, ale pre odolnosť komunity je to životne dôležitý prvok. Ani v tomto období zďaleka nie sme bezmocní. Aj tak je ale dôležité dokázať rozlišovať medzi tým, čo nedokážeme a čo dokážeme ovplyvniť. Nedokážeme ovplyvniť fakt, že ekonomika bude klesať súčasne s poklesom ropy. Ale dokážeme si zvoliť, ako budeme reagovať ako jednotlivci aj ako komunity. Môžeme sa naučiť nové zručnosti, napríklad zahradničenie alebo tesárstvo, alebo ako sa zabaviť tak, že sa naučíme hrať na hudobný nástroj – Ľudia žili spokojne pred ropou a môžu žiť dobre, aj keď ropy bude ubúdať. V skutočnosti zažijeme explóziu kreativity, keď sa ľudia budú učiť žiť a prosperovať bez aut a dovoleniek v zahraničí. Ropa nám umožnila stýkať sa s členmi rodiny, obchodnými partnermi a organizáciami kdekoľvek sa nachádzali. Obrav v tejto globalizácii už začal a s pokračujúcim poklesom ekonomiky sa bude zrýchlovať. Život sa veľmi rýchlo znova stane veľmi lokálnym. Toto je najdôležitejší trend, ktorému treba venovať pozornosť, pretože bude mať vplyv skoro na všetko. Odrážajúc tento trend sa stali prechodové iniciatívy fenoménom naberajúcim na popularite – predstavujú reakciu komunít na ropný zlom, klimatické zmeny a rýchle miznutie globalizovanej ekonomiky. Začali v Anglicku a šíria sa po celom svete spolu s tým, ako si ľudia začínajú uvedomovať hromadiace sa výzvy pred nami a hľadať aktívne odpovede na ne. Ak nemáte takúto iniciatívu vo vašej oblasti, vrelo vám doporučujeme založiť ju. Blížime sa ku koncu prezentácie a viem, že to bola výprava nútiaca k zamysleniu. Tu sú moje dve posledné rady. Prvá je, aby ste šli na internet a overili si všetko, čo tu bolo povedané. Overte si každý zdroj uvedený pod prezentáciou a porozprávajte sa o ropnom zlome s ľuďmi. Musíte si vec, na vec vytvoriť vlastný názor a závery. Moja druhá rada je, aby ste začali svoj vlastný prieskum a prípravy bez strácania času – na plitovanie nám už čas nezostáva. Zvlášť sa začnite učiť nové zručnosti, ktoré môžu byť užitočné pre komunitu. Založte alebo sa pridajte k adaptačnej iniciatíve vo vašom meste. Používajte našu stránku a kurzy na urýchlenie vášho učenia. Na pomoc adaptačným snahám sme vytvorili kurz Nekrachnutia – Všeobecný 6-týždňový program vedený inštruktormi, ktorí sa pripravujú už roky. Celý kurz je online, zúčastnite sa ho počítačom a telefónom. Počas kurzu si vytvoríte a začnete realizovať svoje vlastné plány na dopravu, produkciu potravín, ochranu zdravia, zamestnania po ropnom zlome, financie a bývanie. Kurzu sa zúčastníte s ľuďmi z celého sveta, ktorí sa pripravujú tak ako vy. Tu je, čo o kurze povedali niektorí predošlí účastníci. Máme aj iné kurzy, ktoré vám pomôžu s prípravou vrátane najnovšieho udržateľné živobytie po ropnom zlome. Pozrite si termíny ďalších kurzov na našej webovej stránke. Všetci v Postpeak Living sme odhodlaní podporiť vás vo vašich prípravách. Smerujeme do búrlivých čias. Ale ak sa začnete pripravovať dnes a zmeníte svoje očakávania, úprimne veríme, že aj vo svete po ropnom zlome dokážete prosperovať a tešiť sa zo života.